Բարև բարեկամներ։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի այս թողարկումը նվիրում ենք համաներման հարցի քննարկմանը։ Ընթարաճելով ռադիոընկերների խնդրանքին փաստաբան Տիգրան Սարգսյանի հետ քննարկում ենք համաներման առնչվող հարցերը, օրինակ, ինչ կարգով է համաներում հայտարարվում, որ հանցանքների վրա է այն տարածվում։ Այս եւ մի շարք այլ հարցերի պատասխանները թողարկման ընթացքում։ Պարոն Սարգսյան, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար եւ այս թողարկմանը որոշել ենք անդրադառնալ համաներման հարցին եւ այսպես ինչ կարգով է համաներում հայտարարվում։ Սկսենք դրանից։ Շնորհակալ եմ ինձ հնարավորություն տալու համար։ Սիրով կխոսեմ ձեր հարցերին կպատասխանեմ ուզում եմ նշել, որ համաներում իրականացվում է կառավարության առաջարկով ազգային ժողովի կողմից ընդունվող որոշմամբ եւ այդ որոշումը ընդունվում է պատգամավորների ձայների մեծամասնությամբ համաներում հայտարարելու համար անհրաժեշտ է որ կառավարությունը առաջարկով հանդես գա եւ ազգային ժողովը այդ առաջարկի հիման վրա ընդունի որոշում, որը ունենում է օրենքի ուժ։ Այս պահին հասունացել է պահանջարկը, պահանջը, հասարակական պահանջ կա, քանի որ բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ գտնվելով արտերկրում եւ ունենալով քրեական հետապնդման սպառնալիք, հետախուզում ունենալով չեն կարողանում արտերկրից վերադառնալ։ Շատերը գտնում են, որ իրենք չեն կատարել այդ արարքները, որոնց մեջ իրենք մեղադրվում են, սակայն վերադառնալ եւ մասնակցել քնչական գործողություններին, մասնակցել քրեական գործերի քննությանը, դա նշանակում է, որ երկարաժամկետ պետք է կտրվեն իրենք իրենց աշխատանքից, կրթությունից, հա, իրենց զբաղվածությունից, ծանրաբեռնվածությունից, ինչի պատճառով իրենք անդադ հետարբերվում են հայրենիք վերադառնալը։ Դրանով պայմանավորված անհրաժեշտություն կա, որ իհարկե մասնագիտական եզրակացությունների հիման վրա խոր ուսումնասիրություններ կատարելուց հետո որոնց ռիսկերը հաշվի առնելուց հետո համաներում իրականացվի։ Հատկապես հատկապես երիտասարդներ կան արտերկրում, որոնք միևնույն է պիտանի չեն եղել զինվորական ծառայության համար շատ երիտասարդներ կան, որոնք առողջական խնդիրներ ունեն ու միևնույնն է, եթե չեն ծորակոչելու բանակ, որտեղ այդ խնդիրներով կարկետում է, հա, դրամադրվում, իրենք պիտանի չեն եղել ծառայության համար, սակայն երկրում չեն եղել, չեն ներկայացել վեճկական կոմիսիաներին եւ իրենց նկատմամբ քրեական հետապնդում է իրականացնում։ Միևնույնն է, իրենք որ գան, իրենք գալիս են փորձակնությունների են ենթարկվում, հաստատվում է հիվանդությունը եւ իրենց նկատմամբ դադարեցում է հետապնդումը հանցանքի բացակայության հիմքով։ Ուղղակի դա ամիսներ է տևում։ Ահա։ Շատ երիտասարդներ կան, որոնք ասում են մենք սիրով կգայինք, բայց ամիսներով չենք կարող այդտեղ մնալ, իսկ քրեական ընդհանրակարգերը երկարատև են, ժամանակ են։ Ահա բավականին պահանջում, այո։ Հա։ Ու լավ կլիներ, որ մեր դրսում գտնվող երիտասարդները ներվեին, համաներմամբ ներվեին, ու մենք ունենայինք ներգաղթ ներգաղթ ունենայինք հայրենիք վերադարձողների թիվը շատ ուներ։ Պարոն Սարգսյան, իսկ ո՞ր հանցանքների վրա է տարածվում։ Նման սահմանափակում օրենքը չի նախատեսում, այսինքն թողնված է դա կառավարության եւ ազգային ժողովի որոշմանը։ Այո կառավարությունը ցանկացած առաջարկ կարա ներկայացնի եւ ազգային ժողովը ցանկացած առաջարկի հետ կարա համաձայն լինի եւ նաեւ համաձայն չլինի եթե դա մտնում ազգային ժողով քննարկման իրենք կարող են նաեւ պահանջել վերացնել նախագիծը փոփոխել նախագիծը համանրման որոշումը ինքը արդեն օրենք կա ու այդ որոշման պետքա որոշվի որ հոդվածների վրա է տարածվում ինչ չափով է տարածվում համանրման հնարավոր է անձին ամբողջությամբ ազատել պատժից եւ պատասխանատվությունից հնարավոր է պատիժ կրող անձի պատիժը կրճատել հա ըհը տարբեր են տարբեր են Պարոն Սարգսյան, իսկ եթե օրինակ ասենք գործ նախաքնությունում կամ դատաքնությունում է, ինչ կարգով է ներվում։ Նախաքնությունում գտնվող գործը ներվում է նախաքննական մարմնի, այսինքն քննիչի որոշմամբ։ Եթե դատաքնությամբ ունում են, դատարանի որոշմամբ է ներվում։ Այսինքն որոշմամբ կիրառվում է համաներումը օրենքը, որը համաներումը արդեն օրենքի ուժ է ունենում։ Եթե անտը արդեն քրեակատարողական հիմնարկում է, արդեն քրեակատարողական հիմնարկն է գործողություններ կատարում, որպեսզի համաներման որոշումը կատարվի։ Նաև ուզում եմ ասել, որ այդ կիրառման հետ կապված հարցերը եւս կարգավորվում են ակտով, եւ այդ համաներման որոշման մեջ նաեւ նշվում է որ դեպքերում որ իրավասու մարմին ինչ որոշումներ պետք է կայացնի ինչ որ ես ձեզ ասացի դա ասացի նախորդ պրակտիկաներից ելնելով բայց չի բացառվում որ նոր որոշմամբ ինչ որ նոր ընդհանրակարգ նախատեսվում այո իսկ եթե օրինակ անձը պատիժ է կրում ինչ կարգով է ներվում պատիժ կրելու ընթացքում տեսեք նախքին պրակտիկան հաշվի առնելով տարբեր ընդհանրակարգեր ա լինում պատկերացնենք անձը դատապարտված է 8 տարվա ազատազրկման, չէ՞։ Հնարավոր է որ որոշում կայացվի, որ բոլոր նրանք, ովքեր ունեն մինչև 10 տարի ազատազրկում, իրենց պատիժը կիսվում է։ Այս դեպքում ինքը ունի 8 տարի, այսինքն մինչև 10-ը կիսվում է եւ դառնում է 4։ Եթե ինքը 3 տարի է որ ազատազրկման վայրում է, ինքը եւս 1 տարի կմնա ազատազրկման վայրում։ Իսկ եթե արդեն 4-ը կրել է, միանգամից դուրս կգա ազատազրկման վայրից։ Պարոն Սարգսյան, իսկ օրինակ ինչ կարգով են ներվում հետախուզման մեջ գտնվողները։ Ընդհանրապես թե համաներման շրջանակներում։ Համաներման շրջանակներում։ Համաներման շրջանակներում որպես կանոն պահանջ է ներկայացնում, որպեսզի հետախուզող անձինք ներկայանան։ Ժամկետ է սահմանվում։ Եվ եթե ժամկետի շրջանակներում անձը ներկայանում է, քնիչը որոշակի դատավարական գործողություններ կա, փաստաթղթեր կա կազմում, որոշակի փաստաթղթերի ծառայտացումը իսկ հետո որոշում է կայացնում եւ դադարեցնում է քրեական հետապնդումը։ Դա կարող է լինի մի քանի ժամվա, հա։ Իսկ ընդհանրապես, եթե վերցնենք ոչ համաներման շրջանակում օրինակ Ընդհանրապես մեր օրենսդրությունը նախատեսում է հնարավորություններ միջինտանության հանցան կատարած անձանց համար ոչ արդարացման հիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցնելու համար։ Ну, եթե հիմնավորվում է, որ անձը պիտանի է ծառայության, այսինքն ամեն դեպքում իր չգարը չներկայանալը հանցանք է եղել, ապա օրենսդրությունը նախատեսում է հնարավորություններ։ Օրինակ, գործուն զղջալը։ Գործուն զղջալը նշանակում է, որ անձը դիտակցել է իր արարքը, զղջացել է, կամավոր ներկայացել է, օգնել է քնության ավարտին, որպեսզի քնություն ավարտին հասցվի արարքը բացահայտի։ Նման դեպքերում նախաքննական մարմինները կարող են նաև քրեական հետապնդումը դասարեցնել։ Դա կոչվում է ոչ արդարացման հիմքով, հա։ Նաև մենք ունենք վաղեմության ժամկետներն անցակրիների հիմքով քրեական հետապնդումը դասարեցնելու հնարավորություն։ Եթե անձի 37 տարին վերացածա լինում այս գործերով, համարվում է, որ վաղեմության ժամկետներն անցել են եւ անձը կարա դիմի միջոցի միջոցով հայտնի որ չի առարկում Կառավարության ժամկետն անցած լինելու հիմքով քրական հետապնդման դատարացման դեմ համաձայն է, խնդրում է դատարացնել հետապնդումը եւ նման դեպքերում ևս։ Որոշում է կայացնում քրական հետապնդումը դատարացումը։ Եթե փորձակցության պարզվում է, որ անձը ունեցել է առողջական խնդիրներ, որոնք զինվորական ծառայությունից ազատման հիմք հիմք են հանդիսացել, նման դեպքերում ինքն ներվելու կարիք չունի, որովհետեւ իր արարքում հանցանքը բացակայում է։ Եթե հիմնավորվում է, որ 18-ից 27 տարեկան ընկած հատվածում ինքը տարապել է, ունեցել է հիվանդություն, որոնք չեն զորակոչում, այդ դեպքում համարվում է, որ ինքը հանցանք չի արել, որովհետև միևնույն է, եթե գա ներկայանար, իրեն չէին տանել ծառայության։ Համարվում է, որ ինքը խոչի խոսապել, որովհետև ինքը սուբյեկտ չի եղել, զորական ծառայության սուբյեկտ չի եղել։ Պարոն Սարգսյան, եւս մեկ անգամ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել հարցերին սպառիչ պատասխան տալու համար։ Շնորհակալ ենք մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Շնորհակալ, շնորհակալ եմ հնարավորություն տալու համար։ Այնպես որ միշտ պատրաստ եմ ձեր հարցերի պատասխանել։ Շնորհակալ ենք։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրը փաստաբան Տիգրան Սարգսյանն էր։ Հետևենք օրենքներին, լինենք իրազեկ, խուսափենք խնդիրներից։